hundoi kiel curaciloi. Cutime oni nomas hundoin la plei bonai amicoi de homoi. Amo inter homoi cae hundoi facte estas tre antiqua, ec de la tempo ciam hundoi cessis esti lupoi cae farigis alia spezio pruvo pri tia amo estas ke iam la trian foion ci iare ni revenas al tiu temo en la esperanta retradio. Ni iam parolis pri hundoi en januaro cae en novembro. Mi esperas ke la cara ege auscultantoi ne enuas. Hodiau ni consideru la efficon de convivado con tiui amicae bestetoi relate al la sano de iliai possedantoi. Facte, ciu hund possedanto intuizie sentas che iliai best amicetoi estas bonfarai al ilia san stato. Sed intuizio ne sufficias, ciam grava medicin revuo la usona circulation tion publicigas, tiam indas attenti cae consideri la aferon. Cae tiu prestigia periodajo publicigis articolon sub la titolo DORLOT BESTOI CAE RISCO IE COR MAL SANO. Effective, la studajo temas pri dorlot bestoi generale, sed estas clare che relate al homa sano hundoi estas sen dube la plei tauga spezzo de dorlot bestoi. La concludo estas clara. Havi, cae bone prisorgi hundon, malgrandigas la riscon suferi cor malsanon. Ciel onis cias, cor malsanoi estas inter la plei oftai causoi de morto en la tuta mondo. Alta sang premo, grandai quantoi da colesterolo en la sango, cae diabeto malgrandigas la riscon. Esploroi montris che posedi hundon malaltigas la sang premon cae la nivelon de colesterolo en la sango. Crome hund posedantoi cutimas plenumi plida corpexertsoi ol sen honduloi, inter alie pro la besono promenigi la beston. Cetere, quiam a mema hund havanto promenas cum sia amico, oni nestcias precise quiu promenigas quium. Oni ne raitas asserti che hundoi sigas homoin, sed la facto estas che prisorgado de hundoi faciligas maldicicion. Cai quancam ancau catoi estas amindai dorlot bestoi, tamen ili ne favoras corp exercoin Prisorgado de dorlot bestoi estas saniga ancau en aliai sensoi, gi estas motiviga, gioiga sperto, cae certe fortigas la homa incapabloin reagi contra os trecciai situatioi. Las ciencistoi nun iam ne dubas che gi presentas mesureblan protecton al la homa sano. Tamen, ne accetu au adoptu hundeton nur por egoisme Bon al via coro. Pensu ancau pri bon farado al la coro de via amiceto.